บุ๊กทูเก้าสิบสี่เดเวเดเซตอีเชติริเดวเดเซตอีเชติริคำสันธานหนึ่งซายูซีเอ็ดโนซายูซีเอ็ดโนรอจนฝนหยุดก่อน чакай докато дъждът престане Чакай докато дъждът престане รอจนผมเสร็จก่อน чакай докато свърша Чакай докато свърша รอจนกว่าเขาจะกลับมา чакай докато той се върне Чакай докато той се върне ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง ще чакам докато косата ми изсъхне Ще чакам докато косата ми е изсъхнала ผมรอจนกว่าหนังจะจบ ще чакам докато филмът свърши Ще чакам докато филмът свърши ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Ще чакам, докато светофарът светне зелено. Ще чакам докато светофарът светне зелено คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Кога заминаваш на почивка? Кога изминаваш за почивка? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Още преди лятната вакансия. Още преди лятната вакансия? ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Да, още преди да започне лятната вакансия. Да, още преди да започне лятната вакансия. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Поправи покрива преди да започне зимата. Поправи покрива преди да започне зимата. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Измий си ръцете преди да седнеш на масата. Измий си ръцете преди да седнеш на масата. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Затвори прозореца преди да излезеш. Затвори прозорците преди да излезеш. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Кога ще се върнеш вкъщи? Кога ще се върнеш вкъщи? หลังเลิกเรียนหรือ След часовете? След часовете? ครับ หลังเลิกเรียน Да. С- След като свършат часовете. Да, след като свършат часовете. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา След като беше загубил работата си, той замина за Америка. След като си беше загубил работата си, той замина за Америка. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย След като замина за Америка, той забогатя. След като замина за Америка, той забогатя.